Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 24th August 2022. Today you can hear by Lauren Dunnies." des jours avec et des jours sans. Mais tu vois, il y a encore des jours. Demain, quand adviendront des nuits sombres et des temps orageux, alors nous admettrons que les actions des uns impactent la vie des autres. Serons-nous des frères et sœurs sur ce radeau ou des ennemis à jamais Allons-nous écouter ces prédicateurs qui nous enjoignent de nous déchirer ou ces femmes et ces hommes qui proposent de vivre ensemble et partager. Tu habites à l'autre bout du monde, et pourtant je danse avec toi. Nos voix se mêlent ici à là-bas, dans une même mélodie. Tu habites à l'autre bout du monde, et pourtant je danse avec toi. Nos voix se mêlent d'ici à là-bas, dans une même jusqu'à nous. On te regarde boire toute l'eau des océans, manger la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et tu nous enivres avec ton monde de carton, pâte en attendant d'avoir la gueule de bois. La rengaine d'hier se répète, encore, encore et encore. Et pourtant, on s'était promis, plus jamais, jamais ça. Mais il faut croire qu'on aime ça, plus jamais, jamais ça. Mais il faut croire. faut croire qu'on aime ça. Tu habites à l'autre bout du monde, et pourtant je danse avec toi. Nos voix se mêlent d'ici à là-bas, dans une même mélodie. Tu habites à l'autre bout du monde, et pourtant je danse avec toi. Nos voix se mêlent d'ici à là-bas, dans une même mélodie. You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives, licensed track by Laurent Donies called Hits. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2022 0824. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.